şey vermiştik, ödev vermiştik size. Oku bakalım. Sayfa kaç? Temrin alıştırma vardı. Kalet a'rabiyetun li raculin Damme, mevadi'u damme. Kitapları nerede Levent? Hocam pazar günü yapılacağını... Dün söyledik ya. Dammenin mevadi'u damme. Heh. Ne demiştik mevadi'ud damme? Oku bakalım Ömer. Sayfayı söylenince. Sayfa 24. 24 evet. Oku. قال فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع Damme merfuluğun alameti olur şu dört yerde. الاسم والمفرد El ismul mufrad. Yani ismul mufradin merfuluk alameti nedir? Damme. Dammedir değil mi? Mesela ca'e erracu lu. lu. Darabe Ahmedu. Ketebe Ali Yun. Demek ki müfred isimlerin merfuluk alameti ne? Damme. mesela Hadara Yakubu Hı? Hadara Yakubu. E, demek zorundasın zaten. Evet. Ve cemi'i teksiri. Ve cemi'i teksir. Caet tulla bu. Değil mi? İnkesarat el akla mu. Tamam mı? Bunların hepsi ne? Cem'u teksir, merfuluk alameti damme. Evet. Ve cem'il muennesil مؤنث السالم جاءت الطالبة تو تمام السماوات خلقت السماوات والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء يذهب يضرب يجلس bunları almıştık. Biz şimdi irabı görüyoruz arkadaşlar. İrabın ilk alameti nedir? Merfu. Merfu. Merfu'nun alameti nedir? Damme. damme bir alamet. Ha, hangi hallerde isimler veyahut da fiiller dammeli olur? Yani merfuluğunun alameti dammedir. İsmul mufrad, cemul teksir, cemul müennes es-salim ve el fiil el mudari' ellezî lem yettasıl bi ahirihi şey- şey'un. Evet gelelim. Şu, burayı almıştık hatırlarsanız. Temrine gelin. Temrin. Kalet a'rabiyetun li raculin. Oku. Kalet a'rabiyetun. Çevir sayfa, bir sayfa çevir. Evet tamam. Kalet. Şey, tabii alıştırma bizden ne istiyor? <coughs> Oku bakalım. Şey okuyor. Beyinil marfuati ve biddammati ve anvaiha. Me- Beyin el merfuati merfu olan isimleri beyan et. Ne ile merfu olan? bir dammeti damme ile merfu olan <clears throat> ve en va'aha yahut da enva'iha damme çeşitlerini yani damme çeşitlerini değil beyin el merfuati bir dammeti ve enva'aha merfu olan isimlerin türlerini belirle Kasım. Yani diyeceksin ki ismül mufret cem'u teksir gibi evet. Ma beyanin ma tekunu dammete dammetu dammetu fihi zahiraten zahiraten damme zahir mi ya da ve ma tekunu dammetu fihi mukaddereten mukadder mi yani aliyun zahir Musa mukadder, mukadder evet ve sebebu takdiriha ve sebebe takdiriha bunu henüz almadık yani Takdir olmasının sebebi yani orada mukadder olmasının sebebi ne? Yani illet harfi gelmesi de taazzur mu? Essikal mi? Yani mümkün olmaması mı? Dammayı kabul etmiyor. Mesela Musa dammayı kabul eder mi? Mümkün değil. Taazzur deniyor buna. Ama mesela kazi kabul eder mi? Eder, eder ama nedir? Taazzur. Zor. Kaziyu. Affen. İstiskal. Sakil. Ağır geliyor. Tamam mı? Yahut da mesela Câe ahi. Ahi. Burada ne var? İştigalül mahal bir hareketin münasibi. Oradaki mahal, ahi mahal uygun olan harekeyle ne olmuş? Meşgul olmuş, iştigal olmuş. Neden? Çünkü oradaki ya ne yazın nispet. Benim kardeşim. Evet. ومن بين الكلمات الواردة في الجمل الآتية Evet. Kalet. Kalet a'rabiyetun lirracul liraculin. Evet. Kalet a'rabiyetun liraculin. Bedevi bir kadın adama dedi ki burada evet şimdi Arabiyetun ne diyeceksin? Arabiyetun ma, ma Arabiyetun burada şey yap. Merfudur. Ha bunun şey Arabiye. Arabiyetun merfu. Merfu'un. Bid damme. Bid damme. وعلامة وعلامة رفعه الضمة ظاهرة الضمة ظاهرة لأنه لأنه فاعل تمام لأنه اسم لأنه مفرد اسم مفرد اسم مفرد ما لك ما لك تعطي ولا تعد تعيد ولا تعيده Diyor ki ma maleke neden tu'ti veriyorsun da vaat etmiyorsun. Ve la ta'idu. Va'ade ya'idu. Burada tu'ti marfu mu? Marfu. Alametu raf'ihi? Mukadder. Mukadder. Niye? Çünkü ne olmamış? Başına hiçbir şey gelmemiş. Yani lem yettasıl bi ahirihi şey. Evet, sonunda bir şey sonuna bir şey gelmemiş. Evet. Kale maleki el maleki vel vaade. Maleki. Ve la taidu burada fiil mudari. Merfu. zahir. Zahir. Evet. maliki vel vade Sana ve vade ne olmuş yani? Vaat etmekle ne alakası var? Neyi kastediyorsun diyor. Burada bir şey var. Mı? Evet yok. Kalet yenfesihu bihil basaru. Vaat etmekle ne olur? Basar, görüş açılır. Yenfesihu Yenfesihu fiil mudari merfu bir şey bitişmediği için merfu. Merfu evet. Damma zahir. Ha, damma zahir. Bihil basaru burada müfret bir isim olduğu ee, zahir damma. Merful kerameti damma zahir evet. Ve yenteşiru fihil emelu. Ne olur? Onda yani vaat etmekle emel, ümit ne olur? İntişar eder, yayılır. Ve yenteşiru bu fiil mudari da, e, merfuluk alameti zahir damme. Fihi emelu emel e, ismi merfu müfred dam müfred o müfred alamet rafi damme. Tamam. Ve ta'i tatibu tatibu bizikrihin nufusu Evet onu zikretmekle onun anılmasıyla nefisler nefislere hoş gelir. Nefisler hoşlanır. Vaatten. تطيب في المضارع مرفوع ضمة بذكره النفوس النفوس برضه جمع المذكر لا يو. نفس النفوس النفس والنفوس نصب جمع بو إيه. جمع تكسير جمع التكسير جمع التكسير قلم الأقلام evet. مرفوع Ve yerha ve yerha ayşu. Hayat ne olur? Tam Türkçe modern dille relax olur. Yani ne demek relax? Yani akıcı olur. Sa, e, sa sakin olur. Sakin olur. Yerha sakin olur. Hı -hı. Yerha burada mukaddar. Evet, damme mukaddara evet. Ee, bihil ayşu burada el ayş damme damme mukadder müfret olacak. Damme mukadder değil. Damme zahira. Zahir müfret isim. Ve tuktesebu bihil meveddatu. bunun meveddet, sevgi kazanılır. Tuktesebu tamam geç bunu. Şey meveddatu yap. El meveddatu cem'ül e, müennes es-salim. Cem'ül müennes es-salim olduğu için ne oldu? Tu zahir oldu. Evet. ويربح به المدح والوفاء Evet ne de bununla medih ve övgü kazanılır. Bunu da geç. El halku El halku iyalullahi Yani mahlukat Allah'ın neyidir? İyal. İyal yani aile demek burada Allah'a muhtaçtır yani. Hmm. Evet. Allah'ın gözetiminde, Allah'ın bakımına muhtaçtır. El halku müfred Evet. Ya lu bu da müfret. Çoğul mu? Çoğul mu? El ail vel iyal. Evet. Cemu teksir. Cemu teksir. Evet. Fe ahabbuhum ileyhi enfe'uhum li iyalihi. Fe ahabbuhum. Ahabbu. burada Fe فأحبهم فعل مضارع مرفوع ظاهر فاحبهم لله انسب من سي احبه في في الليل اسمه تفضيل بو مفرد احب احبه اكبر اجمل الله انسب من سي وانفعهم لعياله يراتل مشترن ان هيرلسي Evet. Evlen nasi. اولى الناس Bil afi. Bil afi. ve akdaruhum alel ukubeti. Cümle kesik kesik yani bu kadının söylediklerini kop şey yapmış kesik kesik almış. Eulen nasi bil affi akdaruhum alel ukube. İnsanların diyor affetme, insanlar içinden affetmeye, affed, affetmeye, affedilmeye değil. Affetmeye en layık olanı kimdir? Akdaruhum alel ukube. Evet tercüme edin ukube ceza. Ceza vermeye en çok gücü yeten affetmeye de en layıktır. Değil mi? Yani affe, kim affedebilir? Gücü olduğu halde. Gücü olduğu halde ceza vermeye, gücü olduğu halde vermiyor. vermiyor. Bu diyor affedecek en iyi insandır yani. Evet. Burada evla. Evla. Bu da nedir? İsim tafdil. Tafdil mukadder. Damme mukadder evet. Aktarum. En nisa'u النساء habailul şeytani. Nisa, kadınlar şeytanın habail, tuzağıdır. En-nisa'u ad-damme الضمة الظاهرة لأنه لأنه جمع التكسير جمع التكسير حبائل حبائل şu da cema tekri var. Evet. Şeytan. Şeytani. Burada bir şey yok. İnde şedaidi tu'raful ihvanu. Ne demek Kasım? En de şedaidi. Şedait ne demek Mehmet? Şedait. Zorluk Zorluk zamanında, sıkıntı zamanında. Tu'rafu ne yapılır? Arkadaş bilinir. Bilinir. El ihvanu. Kardeşler arkadaş. Yani <coughs> ne deniyor? Türkçe'de bu şey atasözüne dost kötü günde belli olur. Değil mi? Dost kötü dost. günde belli olur. Evet. El ikvanu, Burada ne oluyor? Cem'u teksir. Cem'u teksir. Tu'rafu Tu'rafu fiil mudari. Evet. Tehunul belaya bis sabri. Evet Mehmet oku. Tehunu. belaya bis sabri. Evet. Belalar ne olur? Tehunu. Heyyin. Yani küçümser, küçü, küçü, küçülür. Hafifler. Sabırla küçülür. Evet, sabırla küçülür. Tehunu fiilun zahiri damme zahira. Evet. El hataya tuzlimu kalbe. Hatalar kalbi ne var? Karartır. El hataya irab et. Buradaki damme var mı? Damme mi bu? El hataya Burada damme var mı onu söyleyeceğim. Merfu mu yani bu? Merfu. Merfu çünkü müfteda. Mukadder değil mi? Mukadder. Evet. القراية غرم الصيف القراء قراء لنا قراء قراء أنت في قراء إكرام الضيف مسافر إكرام أت القراء إرابة القراء القراء إكرام الضيف ها مفرد مرفوع ضمة مقدرة على ألف منع من ظهورها التعذر منع من ظهورها التعذر بنو المزكاة عشان بنو أكجس إذا دامت الضاعي خير كفاعله برد الداعي مرفومه الداعي برد ني الداعي مرفوم آه، aynı mukaddera. Ve alamet raf'ihi Alametü raf. الضمة mukaddera. مقدرة على ألف على ياء منع من ظهورها الثقل Evet. الظلم Zulmü zulümatü yevmel kıyamet. Zulümatun yevmel Evet, kıyamet. zulüm kıyamet gününde zulüm birçok zulümdür. Birçok zulüm. Zulümat cem-i muannes salim. Merfu zalim. Niye zulümat? çünkü cem-i teksir. Afan cem-i müennes salim. Evet burada kalıyoruz. Şimdi şeye dönün. Şurada gelmişken bugün halledelim onu. Şimdi bakın. Bir sayfa geriye dönün. El Feta ve Leyla ve Ni'me demiş ya. Bir sayfa öncesi. Ammel ismul mufradu diye başlamış. Ver bakayım kitabı ben sana söyleyeyim. Kitap çok karışık hocam ya. Toparlayamıyorum. Yok yok. Metin. Sayfa 25 arkadaşlar. Sayfa 25. Sayfa 25'i gördünüz mü? Orada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. satıra gel. 7. satır. Evet oku orayı. Dur. Za. Tamam oraya geç ha. El Feta. El Feta. şimdi oradan itibaren altını, <laughs> altını çizmeye başlayın. El Feta misluhu Leyla Feta ve Leyla. Son, sonu neyle bitiyor? Bakın Elif neyle bitiyor? Sonu Elif. ve alametu raf'ihinne dammetun mukadderatun alel elifi men'a min zuhuriha et-taazzur taazzur zorluktan dolayı onun e, elifin üzerine ötürü alması bir saniye. Bak diyor ki Leyla, Feta gibi buradaki damme nedir? Mukadderdir. Altını çizin. Damme mukaddere ala Elif. Mena min zuhuriha. Bu dammenin zuhur etmesi, ortaya çıkması, zahir olmasına engel olan, men olan nedir? Et taazzuru. Ne demek taazzur? İmkansızlık. Hayatta çıkmadı. Leyla olur mu? Leyla olmaz. Sonuna damla gelmez. Demek ki artık bu şekilde sonra elifle biten, maksurla biten de nasıl irab ediyoruz? Eddamme, mukaddara, alel, elif, mena, min zuhuriha et-taazzur. Tamam mı? Altını çizdik mi Kasım oranın? Şimdi döveceğim seni Kasım. Çiz onu. Arada Kasım Yan tarafta. Kalem mi? Çayı dökeceksin Kasım. Şimdi gelelim kazi. Bir alt satıda el-kazi var. El-kazi. Merfu. Ve alametu raf'ihi dammetun mukadderatun alel ya el-kazi. Alel ya. Mena'a min zuhuriha esikal. Ağır geldiğinden dolayı damme burada mukadder. Zahir değil. Tamam Mehmet. Bırak sakalını Mehmet. Ve ahi ve ahi ahi merfu ve alametu raf'ihi dammetun mukadderatun ala ma kable ya'il mutekellim. Şimdi buradaki ahi Kasım ahi kardeş. benim kardeşim. Buradaki yağı atarsan <coughs> ne oluyor buradaki yağı atın? Ne kalıyor? Ahun. Ahun. Ca'e ahun isim. Ca'e ahun kardeş geldi. Ama benim kardeşim diyebilmek için ne yapıyorsun? O damlayı mecburen atmak zorundasın ki benim olsun. Ca'e ahi. Buradaki dammenin Kasım, buradaki dammenin ortaya çıkmasına engel olan nedir? Hayır. tam bunu nasıl ifade edeceğiz bakın. Diyoruz ki damme mukadder ala ma kableya. Damme burada nerede? Dammenin varlığını biz nerede takdir ediyoruz? Ya'dan önce. Yani ahun. Mena min zuhuriha. Bu dammenin zuhur, zahir olmasına engel olan şey nedir? Hareketul. İştigalul mehal bi hareketil münasibe. oranın, o bölgenin münasip olan bir harekeyle meşgul edilmesinden dolayı. Yazmamış onu. Ya, orayı tamamlayacaksınız işte siz şimdi. Şimdi bakın arkadaşlar. Üç tane isim yazıyorum buraya. Ca'e Musa. Tamam mı arkadaşlar? Ca'e Musa. Ondan sonra Ca'e El-Kazi Ve ca'e ahi. Bir de buraya ne yazalım? Ca'e Muhammedun yazalım. Şimdi bunların hepsi bak Mehmet bunların hepsine bu isimlerin hepsi müfret mi? Müfret. Hepsi merfu tamam mı? Merfu. Niye merfu? Çünkü fiil fail. fail tamam mı? fiil, fail. Fail olduğu için hepsi bunların ne? Merfu. Buradaki merfuluk alameti ne? Muhammed'de? Zahira. Hepsinde damme var. Bunların hepsinde damme var. Tamam mı? Musa. Buradaki merfuluk alameti ne? Mukadder. Buradaki merfuluk alameti ne? Mukadder. Buradaki merfuluk alameti ne? mukaddesin. Bunları nasıl ifade edeceğiz? Burada diyeceğiz ki damme mukaddar ala ney ala ala elif. Bu elif değil mi? Ala elif maksura. Mena'a Mena'a ne demek? Mena'a engel oldu. Min zuhuriha neyine? Zahir olmasına. Zahir değil ki bakın şurada zahir. Mena'a min zuhuriha ne diyeceğiz? Et-taazzur. Ne demek imkansızlık arkadaşlar? Mehmet ne demek ettaazzur imkansızlık? Yani oraya ötre koyulamaz. Ötre koyulamaz. Ötre koyarsan bu ne olacak? Y'ye döner. Anladın mı? Evet. Kas. Yani bir harf eklemek gerekiyor. Yani imkansız. Taazzura imkansız. Buraya hayatta dam dammen olmaz. Gelmez. Geldiği zaman kelime değişir. Museyu olur. Musa olmaz. Değil mi Ömer anladın mı? Evet. Taazzur anlaşıldı mı? Taazzur. Evet, evet. Peki Mena min zuhuriha dedi ki bu taazur. Peki bu mena min zuhuriha es-sikal. Ne demek es-sikal? Burada mümkün ama ağır. El-kazi yu. Ağır oldu değil mi? Mümkün ama yani buradaki dammenin zahir olması, menamin zuhuri zahir olması mümkün ama ney? Ağırlık ona ne oluyor? Mani oluyor, engel oluyor. Peki buradaki ne? Diyoruz ki men damme mukaddera. Buradaki damme, ne? damme mukaddera ala ma kable ya. ya. Mütekellim. Benim. tamam anladık mı arkadaşlar? Buradaki yağdan önce mukadder. Diyoruz ki buradaki dammeye yazalım. O, çünkü bu farklı. Dammetun mukadderatun zahir değil. Ala ma kable el ya el mütekellim. Mena. Ortaya çıkmasında men olan ne? Mena. Min. Zuhuriha. Bu iştigalul mahal diyeceksin. Bunu yazın. İştigal el mahal buranın, buradaki mahallin meşgul olması neyle? Bir hareketin münasibe. Ahi, niye burada hi oldu? Ahundu bu, niye hi oldu? Kazım burayı dinle. Buradaki ahun olması gereken ha'nın dammesi niye aşağı indi? Ha, iştigalül mahal, buradaki mahal, mahalle uygun, y'ye uygun hareket nedir? Evet bırak sakallarını. Kes. <laughs> Kesedir. İştigalül mahal bir hareketin münasibe. Anlaşıldı mı arkadaşlar burası? Harekeyi aldı. Ahui olur mu? Ahui olur mu Mehmet? Olmaz hocam. Kasım olur mu? Niye buraya kesra geldi? Mahalle uygun. Şimdi ödev veriyorum arkadaşlar. Üçer tane cümle yazıyorsunuz. Her bir cümlede damme zahir olacak. Damme mukadder olacak ortaya çıkması, zahir olmasının engeli tazir olacak. Sikal olacak ve iştigal mahal olacak. Üçer tane cümle yazıyorsunuz. Tamam Burada da ödeviniz bitmiştir. Al bunu